da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Drage slušateljice, dragi slušatelji, dobro vam jutro i dobro vam došla još jedna emisija Zeleni telefon u realizaciji Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj sunce. I dok udruga Sunce u Eteru pruzi, priziva sunce na obzoru, u ovo tjednoj emisiji Zeleni telefon ćemo se baviti zelenom temom plave boje, našim plavim biserom, našim Jadranom. I dok vani skoro pa pada kišica i ovi vremenski kokteli zbunjuju i domaće i strane, ipak možemo reći kako je ljeto počelo, uskoro i kalendarski. Gostiju je sve više i na kopnu i na moru, jedrilice, jedranjaci, izletnički brodovi, taksi, gliseri, kruzeri, nema čega nema. Svi su tu i svakim danom u sve već i svi se mi skupa divimo našem moru i podmorju, ali čuvamo li ga igdje osim u šansonama i na fotoalbumu. Što sve naše more krije i kako ga što bolje zaštititi zna naša današnja gošća. E sad, dugi naziv. Gošća je inženjerka ekologije i magistra znanosti upravljanja zaštićenim područjima, a u slobodno vrijeme i nautičarka Mateja Špika iz Udruge Sunce. Mateja, dobro jutro. Dobro jutro. Evo ti si svježa i odmorna u ponedjeljak jutro, iako si se u subotu u kasnim popodnevnim satima vratila iz Crne Gore, e, gdje si držala trening za kartiranje i monitoring podmorja. Što to uopće znači? E, pa zapravo e, mi smo kroz taj trening željeli e, nekako svoje znanje, znanje u druge Sunce prenijeti na naše kolege iz Crne Gore. Tako da smo držali jedan trening u trajanju od četiri dana na temu kartiranja i monitoringa podmorja. A kartiranje bi zapravo značilo e, popis vrste i staništa u prostoru, e, znači da kroz e, sa autonomnom opremom e, u podmorju bilježimo promjene staništa i vrste koje nailazimo i taj, na taj način E, dobijemo informacije što u podmoru imamo da bi znali ono što treba i štititi i na koji način što štititi. Udruga Sunce na području ovog našeg dijela Jadrana se tim bavi već 10 godina, od 2006. Pa od 2006. udruga Sunce započela e, zapravo u početku neiskusno sa e, kartiranjem i monitoringom, ali u ovih deset godina skupila je poprilično iskustva na tu temu i velika područja je već e, kartirala, uglavnom vezana za zaštićena područja nacionalne parkove i parkove prirode, ali i područja ekološke mreže i u ovih deset godina kroz udrugu Sunce i e, kartiranje prošlo je negdje i 80 e, volontera koji smo uključili kako bi nam pomogli u tom poslu, a s druge strane kako bi oni stekli određene iskustva i kako bi im pomogle te kompetencije u daljem nekakvom nalaženju posla. Znači, volontar koji se prijavi u drugu Sunce kao ronioc dobiva i opremu i smještaj i hranu, sve što treba je zaroniti dolje i zapisivati. <laughs> Tako je, sve osiguramo da bi nam mogli pomoći u tom poslu, Ili ipak E, to budu e, dugi tereni i potrebno je ljudi da se posao obavi na pravi način. Ali sigurno je zabavno. pa, <laughs> omjer zabave i posla je. <laughs> Eto, dragi slušatelji i slušateljice, čuli ste, ukoliko imate ronilačkog iskustva, imate položen tečaj i htjeli bi malo vidjeti što se to dolje krije, zapisivati i nešto novo naučiti, možete se uvijek javiti e, na službeni mail druge Sunce info at sunce minus točka, ne, org e, sad kad, kad pričam o podmorju, meni je ono prva asocijacija ona morska trava, Posidonija, jel? I znam da onako još od djetinstva e, često se neki boje plivati iznad nje i trava, trava. Međutim, ta morska trava, to je Posidonija, E, je jedan bitan element ekosustava i bitan element vašeg monitoriga. Zašto? E, pa Posidonje je zapravo e, izrazito važno stanište sredozemlja, to je endem sredozemlja, znači da ne postoji nigdje drugdje nego na ovom području, a livade Posidonije su izuzetno važne zbog toga što pružaju mjesto skrovište, mjesto za razmnožavanje, odrastanje raznih morskih organizama, Isto tako e, produciraju e, veliku količinu kisika, na taj način e, doprinose cijelom tom ekosustavu, sudjeluju u kruženju hranjivih tvari. Znači izuzetno, izuzetno važan ekosustav koji je uostalom i jedno od ciljanih staništa od značaja za Europsku uniju i naše obaveza da ga zapravo i štitimo. U udruzi Sunca tamo je izradi jedan letak i plakat o zaštiti posjedonje gdje piše da je ona zapravo jadranska Amazona. Pa da, e, pokušali smo usporediti s nečim što je ljudima onako ovaj, nešto na kopnu što je ljudima malo ovaj, e, tako bliže e, je zato što je produktivan sustav, jedan od najproduktivnijih sustava podmorja i iz tog razloga ta korelacija sa Amazonom, morskom Amazonom. Ja. I sada ovo spanje tvoje zaštite prirode i nautike svi su sad krenili brodicama po moru i nažalost nemam se baš svi gdje usidriti. I onda baca onako sidro di godin treba. Je li pa- to baš dobro? <laughs> <laughs> pa zapravo je e, e, Posidonija kao stanište je pod velikim utjecajem e, sidrišta i to je ono što e, mnogi ne znaju. Misle da je ima dosta u podmorju, no kako mi postajemo sve više i već jesmo ovaj, nautički raj, imamo sve veći i veći broj nautičkih političara koji dolaze i bacanjem sidra e, dolazi do čupanja e, izdanaka Posidonije i na taj način livada se uništava što je negativno utječe ne samo onda na livadu Posidonije nego na sve one vrste koje tamo obitavaju. I to je bitna razlika koliko je sidra, malo prije smo pričale, kad baciš onako sa svoje male brodice iščupaš nekoliko vlatišta opet velika greška, ali ona veća sidra znaju i po, po busan iščupati. E, pa neka je procjena da sidro e, iščupa u prosjeku 35 izdanaka Posidonije, što onako popriličan e, broj, a e, Posidonija dolazi u tim valama koje su pogodne ujedno za sidranje i tako u jednoj vali desetak brodova u jednom sidranju mogu iščupati 350 izdanaka, što je zaista veliki broj ili se fragmentira i oporavak njezin traje jako dugo. 539300 je telefonski broj Radio Splita ukoliko želite nazvati, pitati, predložiti, kritizirati i reći svoja iskustva i probleme. E, onda, što je onda prijedlog, ako nemamo se gdje usidriti, kako, evo, kako ti kao nautičarka našim morem kad ploviš izabereš gdje ćeš baci sidra? E, pa <laughs> ovako, e, je vrlo lako ovaj, razazna gdje se ona nalazi, e, jer je more e, poviše nje onako tamnije boje, E, tako da ja uglavnom e, napravim ovaj jedan krug e, po vali i gdje je svjetlije boje, znači da je ovaj nekakvi sedimenti tu zapravo <laughs> ja bacim sidro. Bilo bi izvanredno rješenje da imamo sidrišta, E, do sada u Hrvatskoj ona jesu postavljena negdje ili zabrana sidrenja, uglavnom je to zbog sigurnosti plovidbe, zbog sigurnosti ljudi, još nisu uspostavljena zapravo zbog zaštite podmore, odnosno zaštite Posidonije. Ali eto, to je jedno rješenje kojem težimo u budućnosti kad mislimo, da se možemo uopće nadati tome u nekoj bližoj <laughs> budućnosti, ima kakvih naznaka? Pa zaštićena područja e, rade na tome e, intenzivno, to je nakon zakonodavno dosta i komplicirano, ali se radi, tako da Park prirode Telašica je pripremila svu dokumentaciju i kreće u postavljanju e, sidrišta u svojoj vali negdje 200 sidrišta, što je dovoljan broj da bi oni pokrili svoje ljetne potrebe jel, brodova. Znači u buduće ako idemo broj brodom, malo švrljat, povali i gleda di je svjetlije gno Ako je pjesak i šljunak, to je ok. To je ok. Ako je Posidonija, Nije bježi okay. dalje. 539300, <laughs> ukoliko imate kako pitanje, e, slobodno se javite ili komentar, prijedlog, što god. A, u, svaki put ako imate nekakav okolišni problem za koji niste sigurni kome se obratiti, gdje nazvati i što učiniti, e, tu je naravno telefon e, zelenog, zeleni telefon druge Sunce 072 123 456. mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. E, s nama u Eteru slušatelj ili slušateljica. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo ovako, jedno pitanje imam. Mi ovdje u ovom kvartu Bol, naime, gdje je taj park ispod naše kuće, nemamo jednostavno kontejner za boce, za staklo. Aha. I to mi bacamo redovito. Ja u more, nije valjda. Već sam mislila da ćete reći u more, pošto je morska tema. Ne, u more, bacamo u drugodi ne treba. Eto, tako, tako me zanima, hoćemo li mi to dobiti, kad ćete to staviti, tako. Eto. E, hvala vam lijepa na pozivu. Evo, malo smo se odmaknuli od teme e, mora, ali ovo je definitivno tema za zeleni telefon, pa pozivam našu slušateljicu da se javi na 072 123456 kako bi joj e, naše cure iz pravnog tima Udruge Sunce mogle pomoći i, i reći kako pokrenuti proces proceduru. Ako se ne varam, već smo imali slična pitanja i onda se treba javiti gradskom kotaru koji onda dalje pokreće proceduru, ali evo pozivam vas da i službeno sami pokrenete. za danas smo s morskom temom gotovi. E, Mateja, vas još puno čeka tokom ovog ljeta monitoringa i u hrvatskom dijelu Jadrana i u Crnoj Gori. Mi još jednom pozivamo i volontere ili volonterke da se jave na info.sunce-st.org. Evo, ovaj put sam dobro <laughs> izgovorila našu mail adresu. Ukoliko žele zajedno s nama roniti podmorjem i štititi okoliš. A dragi slušatelji i slušateljice, evo još jednom vas pozivam, osvijestite koliko volite naše more, ne samo na fotografijama, na Facebooku i ostalim fotoalbumima, već i ono podmorje koje ne vidimo toliko dobro. Volite naše more, volite našu prirodu, poštujte i budite njen glas. Zovite 072 123 e, Čujemo se za dva tjedna s novim temama u novoj emisiji Zeleni telefon Udruge Sunce. Do tada vas pozdravljaju Mateja Špika, Pinja Poljaković i tonski realizator realizator Vita Jeličić. Ćao, bao. Ova emisija izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.